Դումանի գլխավորած մարտախմբերը իրենց հերոսական գործողություններով աչքի են ընկել հայկական մի շարք բնակավայրերի, հատկապես Կունինան, Ոսկիպակ, Նորգյուղ, Հնդստան, Արիջ գյուղերի պաշտպանության համար մղվող գրիվներում։ Քուրդ հրոսակախմբերի դեմ պայքարելիս արմենականներն ու դաշնակցականները գործել են միասնաբար, իսկ հնչակյանները, որոնք ավելի թույլ էին, միայնակ հնչակներ դարած դաշնակցականների եւ արմենականների համաձայնության որոշում են միայն իրենց ուժերով ահաբեկել քուրդ ցեղապետ Շիտանցի Շակիր աղային, որը հայտնի էր հայ բնակչության նկատմամբ գործած չարագործություններով։ Շակիր աղան տեղեկանալով այդ մասին, իր աշիրետների գլուխն անցած գալիս ու պաշարում է հոգոց վանքը, ուր այդ պահին գտնվում էին հնչակները տեսնելով որ միայն իրենց ուժերով չեն կարողանալու դուրս գալ պաշարումից նրանք գախնի լուր կուղարկեն քաղաք դաշնակցության կենտրոնական կոմիտեին հայտնելով իրենց վտանգավոր վիճակը եւ կխնդրեն օգնություն ուղարկել դումանը թրուցիկ խմբով անհապաղ մեկնում է դեպքի վայրը եւ միաժամանակ հրահանգում Բերթագյուղի մարտիկներին նույնպես շտապել օգնության Դումանի թրուցիկ խմբի եւ Բերթակի մարտիկների աջակցությամբ հնչակներին հաջողվում է անկուրուս դուրս գալ պաշարման օղակից եւ վերադառնալ վան։ Դումանը 1896 թվականի ձմեռը անցկացնում է Վանում։ Տեղի կազմակերպությունների հետ ձերկ ձերքի ձեռնամուխ է լինում քաղաքի ինքնապաշտպանությունը կազմակերպելուն։ Այդ ժամանակ դումանը ընտրվում է Հոյիդա Վանի կենտրոնական կոմիտեի շամ անդամ։ Դումանի մեծ հեղինակության եւ արդարամտության շնորհիվ համերաշխություն է ստեղծվում Վանում գործող armenakanների, հնչակյանների եւ դաշնակցության ներկայացիչների միջև։ Նրա գործնեայության վերաբերյալ պահպանված վավերագրությունները հստակորեն վկայում են, որ Դումանի մեծությունն ընդունել են այդ ժամանակահատվածում վասպուրականում գործող գրեթե բոլոր անվանի հեղափոխական գործիչները, անկախ կուսակցական պատկանելությունից։ Մինչև անգամ Վազգենը գրում է Արամայիսը։ Վասպուրականի նշանավոր հեղափոխականների այդ աննման գոհարը նայել մի առանձին հիացմունքով էր խոսում Նիկոլի մասին եւ այդ ոչ թե ընկերական զգացմունքներից դրթված, այլ Նիկոլի ռազմական ու վարչական ընդունակությունների նկատմամբ ունեցած համոզմունքից։ Մինչ դումանը Վանի Հոյիդա կենտրոնական կոմիտեի եւ մյուս կազմակերպությունների գործիչների հետ խորամուխ էր եղել լուծելու տեղի ինքնապաշտպանության կազմակերպման հարցերը, հայ հեղափոխական դաշնակցության ղեկավար Մարմինը Հոյիդա բյուրոն որոշում է նրան ուղարկել Զեյթուն, տեղում աջակցելու զեյթունցիների գործողություններին։ Հոյիդա բյուրոն առաջնորդվելով հայ ազատագրական շարժումը ապակենտրոն գազམ་ակերպությունների միջոցով առաջնորդելու սկզբունքով Նախորդ շրջանում կարողացել էր կոմիտեներ ստեղծել Կովկասում, Օսմանյան կայսրության եւ Պարսկաստանի հայաշատ վայրերում, որոնք կոչված էին տեղերում կազմակերպել եւ առաջնորդել հայության պայքարը։ Դաշնակցության բյուրոն մտադիր էր լրջորեն զբաղվել նաև Զեյթունով եւ այդ ուղությամբ արդեն որոշակի քայլեր էր ձեռնարկում։ Զեյթունի քաջակուրով լեռնականների հետ հաջողությամբ համագործակցելու համար անհրաժեշտ էր ռազմագիտական կարողություններով կազմակերպական ձիրքով օժտված եւ կռիվների բովով թրծված փորձառու գործիչ, որը կարողանար զորավիկ լինել մարտերում բազմամյա փորձություններով անցած ազատատենչ լեռնականներին։ Հոյիդա բյուրոյում այն տեսակետներ հասունացել, որ Զեյթունում հաջողությամբ գործելու ընդունակ տեխնացուն Նիկոլ Դումանն է։ Այդ մասին Թավրիզի Հոյիդա կենտրոնական կոմիտեին հասցեագրված նամակում Ռոստոմի հետևյալն է գրում. Մի քանի ժամանակ կա, որ սկսել ենք գործնականապես զբաղվել Զեյթունով։ Շատ լավ կլիներ, եթե առաջվանից պատրաստություններ տեսնված լինեին, այժմ կարելի կլիներ շարժվել։ Բայց ինչ եղել եղել է, այժմ պետք է լուրջ կերպով զբաղվել։ Արդեն մեկը ճանապարհ է ընկել նախնական ճանոթությունների համար։ Հրաչը համաձայն է այստեղ գնալու բայց մեզ հարկավոր է մի ռազմական ուժ, որն իսկապես տաներ այնտեղի գործերը։ Մեր կարծիքով անհրաժեշտ է, որ Նիկոլը ճանապարհ ընկնի։ Գործը իր ուզածն է։ Կազմակերպության գործերի մեջ կարող է բոլորովին չխառնել։ Մենք հավատացած ենք, որ Նիկոլը կարող է մեծ հաջողություն գտնել։ Եթե աղասու, ապահի, հրաչայի նմանները կարողացել են դեր խաղալ, ուրեմն կարելի է երևակայել, թե ինչպես կընդունվի Նիկոլը։ Բացի այդ, շատ հարկավոր կլինի Կարոն, Արիստակես Զորյան, Ռոստոմի եղբայրը եւս։ եվ Կարոյի մասին գրեցինք Տիֆլիս, հուսալով, որ նա այնտեղ կլինի։ Եթե Նիկոլը համաձայն է, թող առանց ժամանակ կորցնելու գա Ռուսաստան, առնի Կարոյին եւ Բուլղարիա անցնի։ Հայտնի չէ թե դումանը ինչպես է արձագանքել Հոյդա Բիրոյի եւ անգամ Ռոստոմի առաջարկությանը բայց եւ այնպես զեյթուն մեկնելու այդ առաջարկությունը չի իրականացել։ Երկրում կատարվում էին այնպիսի իրադարձություններ, որոնց պատճառով նրա ներկայությունը այնտեղ դառնում է ավելի կարևոր ու անհրաժեշտ։ Տասնիններորդ դարի վերջերին հայկական հարցը միջազգային տարբեր ասպարեզներում աննպատակ եւ անարդյունք ծեծելը բոլորովին խարխլեցին հայության շրջանում արտնացած հույսերը։ Սուլտանական Թուրքիան հայկական նահանգներում խոստացած բարեփոխումներն իրականացնելու փոխարեն ավելի է սաստկացնում հայերի նկատմամբ գործադրած բռնություններն ու հալածանքները։ Սուլտան Համիդի գահակալության ժամանակաշրջանում հայկական կոտորածների սանձազերծումը դառնում է պետական քաղաքականություն։ Սուլթան Համիդը ոչ միայն որևէ քայլ չձեռնարկեց կենսագործելու Ռուսաստանի, Անգլիայի եւ Ֆրանսիայի կողմից մշակված եւ թուրքական կառավարությանը ներկայացրած Արեմտյան Հայաստանի տարածքում նախատեսված մայիսյան բարեփոխումների ծրագիրը, այլև հայկական հարցը մեկընդմիշտ այսպես ասած լուծելու նպատակով կյանքի կոչեց զանգվածային ջարդեր, որի զոհը դարձան 300 հազար հայեր։ Թերևս միակ շրջանը, ուր ժողովուրդը գազམ་ակերված հերոսական ինքնապաշտպանության հետևանքով կարողացավ փրկվել Զեյթուններ 1895 թվականի հոկտեմբերից մինչև 1896 թվականի սկզբները մղած դյուսասնամարտերի եւ Ախլատ Գավառը շնորհիվ աղբյուր Սերոպի գլխավորած ինքնապաշտպանական մարտերին։ Ջարդերին նույն դաշնջակադագիրը սպառնում էր նաև Վանի Հայությանը։ Վանում դրությունը գնալով ավելի էր շիկանում թուրքական իշխանությունների վարած երկդիմի քաղաքականությունից դժվար չէր կռահել, թե օրորի ինչ ահավոր սպառնալիք էր ցանրանում տեղի հայության գլխին։ 1896 թվականի Գառնանը նշում է Սարուխանյանը, Վանի երեք կուսակցության մարմինները շատ լավ զգում էին վտանգի վերահաս լինելը, ուստի սկսել էին անցնել գործնականի։ Պետք է ասել, որ Վանի ամբողջ հույսը գործնականի վերաբերմամբ սկզբից մինչև վերջ եղել է Պարսկաստանի գիծը, առաջին տեղ բռնելով Սալմաստը։ Երեք կուսակցություններն էլ ուղարկում էին փոխադրական խմբերը դեպի Պարսկաստան, տանելով նրանց ճանապարհի պաշտպանության համար քիչ զենք։ Նրանք հասնում էին Սալմաստ, վերցնում էին պատրաստված զենքերը եւ Կովկասից եկած նոր ուժերով մտնում էին երկիր։ Այդ օրերին մեծ աշխատանք է կատարել հատկապես Թավրիզի զենքի արհեստանոցը, որտեղ փորձարկվում եւ նորոգվում էին Տուլայից բերած զենքերը։ Գնման եւ փոխադրման գործի մեջ մեծ աշխատանք ունեցավ Արիստակես Զորյանը, Կարո Ռոստոմի եղբայրը։ Գործի մեջ մեծ պարտականություն եւ աշխատանք դրած էին Ղարաբաղցի Գրիգորը, Մածուն Խեչո, Սև Քարեցի Սակոն, Պետրոս Սերեմջյանը եւ ուրիշներ։ Վանի ինքնապաշտպանությունը ավելի կայուն դարձնելու համար հարկավոր էին նոր մարտական ուժեր, զենք, Այդ նպատակով Վանում գործող հայ ազգային հեղափոխական գազམ་ակերպությունները գազམ་ակերպում են հանգանակություն, դրամահավաք։ Հանգանակած գումարով զենք գնելու նպատակով Վանից Պարսկաստան են մեկնում հեղափոխական գործիչներ, որոնց թվում նաև ժողովրդի մեջ մեծ հեղինակություն ունեցող փորձառու ֆիդայիններ։ Նույն նպատակով զինակիր խմբով վանից հեռանում է նաև դումանը։